emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kiberetik doarak segitu behaznik, segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine, errekara ez!

Donostiara begira jarriko gara, Donostiako tabakaleran, iragan ostiralean, Donostia 2006, Europako kultur hiriburutzaren baitan, 2006ko programazioa aurkeztu baitzuten. Donostiako kultur hiriburutzak beraz, e, bosteun kultur inguru, eskeniko ditu ondoko urtean, eta honen inguruko argibide zenbaitzu bilduko ditugu gaurkoan, Jose Luis Aizpuru lankidea, hainbat lagunekin solasteko aukera izan baitu. Haibatuko dugu gizartea eraldatzeko tresna gisa erabiliz kultura eta herritarren parte hartzea bilatuz elkar bizitzaren ikur gisa 2016an Donostia Europako kultur hiriburu bilakatuko delarik, ba bosteun kultur jarduera inguru dituztela eskeniko. Xavier eh, Paia hiriburutzaren zuzendari kulturala dugu eta berauk errandigu zer esan nahi duen Donostia Europako kultur hiriburu bilakatzea. Donostia 2016 da, datorren urteko Europako kultur hiriburua eta izango da programa bat non ekintza eta proiektu guztiek lan egingo duten edo erakutsiko duten arteak eta kulturak berezkoak dituzten baldintzek zenbat lagun diezaguketen elkarrekin bizitzen. Mm. Edo bestela esan da, dantzaren bitartez landuko dugu nola urkoaren gana urbildu. Edo literaturaren bitartez landuko dugu nola aldamenekoaren lekuan jarri. Eta beraz, beti gongo da arte edo bestelako ikuspegi bat, beti elkar bizitza hobetzeko tresna bihur daitekena. Elkar bizitza daiz gako bat entzun dute toki guztitan elkar bizitza. Posten naiz, ala izatea zein zuzen ere gure DNAan sartuta dago, e, ala da kultura eta elkar bizitza guretzat askotan sinonimo dira. Kulturak laguntzen digu elkarrekin bizitzen, elkar onartzen, hobeto ulertzen, bestea errespetatzen, horiek guztiak gerotak kultura gehiago daukan edo kultura gehiago lantzen duen herrialde eta lurralde batek e, aiseago eginen du. Eta beraz, ala da, elkar bizitza da gai negociant. zifra batzuk badira sekulakoak, ia hiru egunetik behin izanen dira ikusgarriak, ez? Hala da, hala da. Egun eta bi proiektu dira gaurko programan aurkezten ditugunak, eta proiektu horiek hainbat ekitaldi dituzte, hainbat ekintza, e, bosteun bat izango dira denera ekintzak hain zuzen ere, eta esan beharra dago, oraindik e, gehitzen joango direla, azken batean oraindik, eta aprobetxatzen dut e, deia zabaltzeko, guk irabetero deialdiak egiten ditugu, herritarrek, artista artistek eta diru irabazi asmorik gabeko elkartek proiektuak proposa diezazkiguten. Eta beraz, energia olatuak atala da, gure webunean, dss2016.eun sartu eta horri ikus dezakete, eta beraz, kasu horretan, herritarrek eurek, bai, iparralde, egoalde, bai, e, proposamenak egin ditzakete, herritarrak eurak izango dira proposamen horiek hautatuko dituztenak, eta donostia 2016-en programan parte izango direnak. Asko azpimarratu duzu ere, herritarreak ez direla izan behar, hartzaile hutsak, ez? Ez, eta ala da, donostiak berez hartzaileetan lan ederra egina daukaia danik, kulturrezkaintza oparoa du, baina kultura ez da jasotzekoa, bakarrik, kasu honetan egitekoa ere, eta beraz antzokiak ez bitez izan bakarrik artea erakusteko, baizik eta artea sortzeko ere, eta sorkuntza hori hurbil dezagun, iparraldean biziki ongi egiten duzuea adibidez, arte mediazioa eta bitartekaritza gukortik izugarri edango dugu, eta besteak beste mugalariak proiektua aipatuko nuke, noni iparraldeko antzokiak eta hegoaldekoak elkarlanean jartzen ditugun mediazio prozesuak egiteko kulturaren inguruan. Ezken bat, zendako inbeste zailtasun izan da gaurko egunera iristeko? Bagian garrantzitsu egia delako eta gauza handia delako denoi ardura zaigulako eta agian e, askotan beste zenbait gauzatan non arazorik ezten izaten agian adostasun faltsuak izaten dira gurean gaur e, parte hartzaile garenok eta direnak eta izan behar duten denek sentitzen duten posa eta nolabaiteko lan horretan post hori benetakoa da azken batean zergatik e, gure lanak eskatu duena izan delako gizartean jadanik zeuden arazoak e, gaizki ulertu ezin konponduak guk agerian jarri ditugu. Guk ez dugu ezer berririk, arazo berririk sortu. Baina bai, arazo horiei eh, konponbideak bilatu. Adostasunak behar genituelako proiektu hau denona izan zedin. Eta beraz, bidea zaila izan da, baina bestela etzen arrakastatxua. Xamurtzea, freskatu, bazterreko Bapeio Kratofi, miarritzeko hau zapesordearekin ere mintzatu gara, aurkezpen ekitaldian ere izan baita, eta entzungo dugu, Jose Luis Aizpururekin izan dako zula E, eh, donostia biblia eta mazei, zer aldio iparraldeak donostiari, eta alderantziz, donostia biblia eta zer dio miarritzeri edo iparraldeari, zure ustez? Erri bat bakarra girela, hori da, hori da mesua e, momentu biziki importantea da donostiaren dako, baina ez bakarrik donostiaren dako, baizik eta eskualarriaren dako. Eta kokatuak gira, bai miarritze, bai baiona. Beraz, donostia amaseia delarik, eskolegia argian da, hori da gure esperantza. Hmm. Programa ikusi duzu, kutiora ezagutzen duzu, Zer da, e, zuretzat er, interesgarriena, badira bosteun ekitaldi, biziki konflikatu da, zer da gehi emazuk azpimarratuko zenukena? Bada denetai, egia erraiteko. Bada zientzia, bada danza, bada kantua, bada denetai. Beraz, merkatuan bezala da, izanen da, izanen dira goi mailako ekintzak, baizik eta biziki irrikoiak diren eh, ekintzak. Beraz, ez dut zerbait ateratuko, zenta zinez, zinez, denen zat eta denen dako izanen dela, bai kartiretan, bai gune biziki importanteetan, egan nahi dut uh, gune ospetsuetan, eta nik ez dut gaur zerbait atelatuko, zenta egunero zerbait izanen dela, bai iparaldean bat, batzuetan, bai donostian, eta zubi batzuk izanen dira bien hartian, egan nahi dut, eh, Iparaldeko artista batzuk ere, kompaini batzuk Egen produktoa, egen produksionea, egen uh, eh, lan egiteko manera emanen dutela Donostian, baina Donostiak ere ba, zubi, zubi batzuk eraikiko ditu iparaldean, zerbait ekartzeko. Beraz, hori da, harreman hori bizitza. Justuki, jenden arteko harremana eh, erresten laguntzeko duenako proiektu handi batek? Ba, ba, Emandu, arremanetan eh, eman ditugu bai eh, iparaldeko zera artistak eta kompainiak eta eh, donostia ama, amaseieko zera antolatzaileen. Hori duela urte bat apapres gutxi gora bera egina dela. Baina ni nahi nuke azpimarratu bereziki donostia amaseia ez dela bokaera bat. Hmm. Eta guretako eta hori astapenetik uh, akord ginen antolatzailekilan, importantena iparaldearen nako da Donostia masia, eta gero, biarramonia. Eta gu hor uste dut, uste dut, eta agian hola pasatuko da, harri bat posatzen duku, azkenian, azkenian nahi nuke eran, harri bat, azkar bat pausatzen dugu, ba, egiazko harramanako kaiteko donostiarekin eta gipuzkoarekin. Balantza, balantza, horrekaren dantza, dantza, dantza, Ba ikusten duzue, 2008ko e, urtarriletik goiti eta bendu bitarte, hainbat ekitaldiz gozatu izango dugu eta hainbat ekitalditan ere parte hartu izango mm, dugu e, musika erakusketak, proiektzioak, kontzertuak, gastronomia ekitaldiak, interbentzioak, arte plastikoak, literatura eta antzerki obrak igusia izango baitira besteak beste, donostian eta beste hainbat herri eta iritan ere. Azken hitz E, adierazpen zonbait berreskuraditzagun berreskura ditzagun orain, Josan Muñoz, Eusko Jarlaritzako kultur sailburu ordearekin ere mintzatu baita Jose Luis Saizpu. Bueno, nik uste ari dala e, indar hartzen, iriburutzaren egitasmo honek, orain e, ez jendeak ere beste ilusio bat baduela, e, baikortasun bat ikusten dala irian, eta oso gertu gaude, aziraren, bueno, bila bete falta dira azteko, baina badago alako sensazio bat, sentipen bat irian, gauzak ondo ateako diala. Eta lako arrotasun bat gauzak ondo ateako dialako, eta lako gogo bat gauzak ondo atera daitezen. Eta uste dute demora gutxian egin dela lako aldaketa bat, giro positibo batera etorri gehala, eta badagola alau ilusio bat, eta eritarren ilusio hori espalin badago, eta iriak sinisten espalin badu, horlako egitasmo bat ez dago horrela teratzerik. Bajosan Muñoz, Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailburu ordearen adirazpenekin geratzen gara eta informazio gehiago jakin nahi baduzue, zetasunentzat honako webgunera jo dezakezue. webikoitzebaldiz.dss2016.eu e webgunera hain zuzen. Cultur Alea. Ba, donostian geldituko gara orain, baina biharko egunera begira jarriko gara zuzen, donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinema iragaiten ari baita egunotan donostian, eta zinemaldi bereziunen baitan, ez berezi bat izango baitugu Euskal Harriaren, Abedea kolektiboak eh, bere usta du estrenatuko zinemaldian eta bertan bada e, Euskal Herriko ogoita sei zuzendarik eginiko beldur, zientzia fikzio eta fantasiazko film laburrez osaturiko ba, film kolektiboa dute estrenatuko. Euskal Herriaren itzulia egingo dutelarik, ba, donostian izango denez, eh, ba, biharko egunarekin, honen inguruko argibide guztiak bilduko ditugu, em, egitasmo untako egilekin mintzatzeko aukera izango baitugu. zuen? Ba, Donostiako beldur eta fantasiazko zinemaldiaren inguruko setasunak nahi badituzu ere, gogoan hartu donostia.org webgunera ere jo dezakezuela. Eta musikaren bidetik joz, gogora ekarri nahiko genuke ere, atabal aretoak, miarritzeko atabal aretoak, amar urte betetzen dituela eta hainbat ekitaldi ere ba, antolatu dituela. Ala bada, garkuan, besteak beste, konferentzia musikalak dituzte proposatuko, ba, miarritzeko mediatekan, eta bertan bada, e, musika pentsa genezake galderari erantzuten aleginduko dira. Baina, badira ere kontzertu ezberdinak probosatuak eta horietako bat, ba, biharko egunarekin izango duguna da. Gaj Dumidin, gaueko zortzi terdietan, kontzertuak ere izango baitira. Gaueko zortzi terdietatik goiti, Dominik A, e, eh, Alkalin, eta Naia eta Matizen elkarlana ere ikusi al izango baitu. Bidin, biharko egunarekin gauko zurtzi terdietatik aurrera izango den kontzerturako jakizue sartzeak lekuan berean ogoita behatzi eurotan dituzuela salgai. Bauntar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nera aldetik, bihar arte esaten dizuet, izan ongi, aio. Gorantziko diren Galdetu baino